Ikaw ang inahanap eh Lumitaw ka naman sa napay Ang kasama magbabago pa eh Di na kailangan pag-usapan Alam mo na ang sagot ko ay tapat Kung di ikaw aking kasama ay huwag na Kung iba-iba po sa'kin di ubra Walang pake kahit na mali sa tingin Gusto ka hululan at tama Paborito kong sumbungan pagkatagala Kung ikaw na dinayos lang kahit na magkala Pahit ng nakaraan sa ngiti nakabaka Yeah, wala naman pa gusto di kita atrasan Talaga lang, pawalan mo lang ang gusto mong pawalan Wala namang isyo kung matagalan Pagkarating dito lang patakaran Napakabibo kahit palapan Kasaiba ko talaga naman na ikaw Ikaw Tawa naman sana ano, babe Ang asawa magbabago babe Di na kailangan pag-usapan Alam mo na ang sagot ko ay tapat Kung di ikaw aking kasama ay huwag na Kung iba ibabaw sa'kin di ubra Walang pake kahit na mali sa tingin nila Kung di ikaw ang kasing di ako nakotabla Daming daming iba din pero ang gusto ko ikaw Pag umabot man tayo doon sana wag maligaw Alam mo naman pangalan mo ang gustong isigaw Simple lang naman eh di wag na kung hindi yun ikaw yeah. Aminin mo gusto mo di na madama Amas na hinahanap hindi kailangan magtaka Uulitin ko pa ba pag hindi yun ikaw tabla Kung gusto mo na Bumitawa naman sa na, babe Ang asawa magbabago, babe Di na kailangan pag-usapan Alam mo na ang sagot ko ay tapat Kung di ikaw aking kasama ay huwag na Kung iba-iba po sa'kin di ko sagot ko ay tabla